Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi veselem njegov robi poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta o vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, u ovom časnom trenutku posljednjeg dana ovogodišnje Kurban Bajrama, dok još uvijek osjećamo bajramsko raspoloženje radosti, osjećaj ponosa što nam je Allah ukazao na pravi put i podario nam tu najveću blagodat, dok još uvijek učimo nakon farz namaza, tekbir i tešrik, dok osjećamo upravo kako poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže da su ovo dani ejamu eklin wa šurbin wa zikri ta'ala dani jela, pića i spominjanja uzvišenog Allaha u današnjoj hutbi ćemo podsjetiti na tri značajne poruke Kurban Bajrama. Jer uvijek kada ispunimo određeni ibadet, postavlja nam se uvijek pitanje šta dalje? Kako dalje? Kako da budemo što produktivniji? Kako da imamo svoj život što stabilniji? Jer nakon Ramazana uvijek se pitamo ako smo tako bili aktivni u toku Ramazana, šta poslije njega? Ljudi postupaju različito. Poslije Ramazana određeni broj ostane stabilan i redovno dolazi u džamiju. Ali ima dosta onih koji, nažalost, napuste džemat. I nakon Kurban Bajrama isto tako se postavlja pitanje i oni koji su klali Kurban i osjetili zadovoljstvo žrtve koju su prinijeli iskreno u ime Allaha, kako i na koji način nakon Kurban Bajrama nastaviti svoj život. Poštovana braćo, kada analiziramo kuranske ajete koji nam govore o hađu, vidjet ćemo, naravno, pošto se Allah kune sa ovih deset dana mjeseca Zulhidžeta, a poslanik Alehi salatu wasalam kaže da nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih dana, to je 10 dana Zulhidže. Pa čak i kad ga pitaju volel fi se bili Pa čak ni borba na Allahom putu, Allaho poslaniće. On kaže čak ni borba na Allahom putu osim da čovjek izađe lično i sav svoj imetak založi i ni sa čim se od toga ne vrati. Jedino je to vrednije od dobrog dijela i Allahu draže od djela koje čovjek može činiti u danima Zulhidže, ovih prvih deset dana. Allah kaže, kada govori o hađu, وَتَزَوَّدُوا i spremite se za to putovanje. Treba čovjek ponijeti hranu ili ponijeti novac da ne bude ovisan kada bude na svetim mjestima. Ali Allah podlači fe inne hajra zadi takva, ali najbolja obskrba jeste bogobojaznost. I to je prva poruka koju bih volio danas dobro da zapamtimo. Jer uzvišeni Allah kaže: laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an Mi smo onima kojima je knjiga data prije vas, a i vama naredili da se Allaha bojite. To je nit koja povezuje svo čovječanstvo od prvog čovjeka Adama selama pa do posljednjeg predsudnji dan. Bogobojaznost je nešto što je poslanik alaihi salatu selam oporučivao i sebi i svojim sjedbenicima. Jer isto tako za kurban Allah kaže len nal Allahe luhumuha do Allaha neće doseći niti stići ni krv kurbana vaši ni njegovo meso. Walakin yanaluhu taqwa minkum, nego će do Allaha doći vaša bogobojaznost. Onaj ko istinski osjeća da to što radi, radi iskreno Allaha radi. Slijedeći sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem, povodeći se za onim što je i Ibrahim alaihi selam na tom prostoru sa svojim sinom Ismailom doživio i umjesto njega Allah ga je zamijenio fedejnahu bi dhibhin azim pa ga zamijeni smo kurbanom velikim pa je Ibrahim a.s. na prostoru mine zaklao kurban a ne svoga sina mi se prisjećamo svega toga ali je najvažnija naša bogobojaznost ako to radimo iskreno radi Allaha to će istići do Allaha ako radimo da bi ljudi kazali eno ga i taj je zaklao kurban onda od toga nećemo kod Allaha imati ništa. Druga stvar koju bih volio da zapamtimo jeste da nam uzvišeni Allah poručuje qadaytum a kada obavite propise hadža kad završite sa svim onim i izlazak na minu, i boravak na arefatu, i povratak na muzdelifu, i boravak na mini, i bacanje kamenčića, i glavni tavaf, kada sve obavite, Allah kaže Allah Allaha spominite. Ke zikrikum kao što spominjete svoje pretke, eu ešedde zikra, ili još više. Arapi su imali običaj i imaju još uvijek da pamte rodoslovlje. Znaju ko su im očevi, djedovi, pradjedovi i tako dalje. Daleko pamte. Nažalost, kod nas u Bosni sada pitate mnoge ne znaju nego možda babu i dedu. Al Allah kaže spominjite Allaha kao što spominjete pretke svoje i još više. Jedini braćo i badet u kojem se ne može pretjerati, u kojem ne možemo preći granicu jeste zikrullah, spominjanje Allaha. Jer Allah kaže Ja O vi koji vjerujete, Allaha puno spominjite. Koliko god zaposlimo jezik, kad dolazi čovjek i pita poslanika sallallahu alaihi ve sellem za savjet, on mu kaže La jezalu lisanu ke min zikrillah. Neka je tvoj jezik non stop mokar od spominjanja Allaha. Jer jezik kada se pokreće, Allah je dao pljuvačku, ne daj Bože, bez vode ne možemo dugo. Da nam je jezik stalno mokar, da stalno izgovaramo Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallah azim. Što god cijenjena braćo budemo više zaposlili svoj jezik da Allaha spominje, manje ćemo pričati gluposti, manje ćemo ogovarati, daleko manje ćemo ljude uvrijediti daleko manje ćemo problema u životu imati. Arapi imaju poslovicu in kana kelamu min al fidda samtu min al Ako je govor od srebra, onda je šutnja od zlata. Nekad je bolje pametno šutiti nego svašta pričati. Mudro, znati mudro šutiti, ne izlijetati nego sačekati, dobro promisliti šta ćemo kazati jer nekada jezikom nekoga uvrijedimo i napravimo problem i belaj koji nas prati cijelog života. Čovjek riječju koju izgovori može da se uzdigne i da Allah učini da bude cijenjen i poštovan. Ali čovjek nekada može izgovoriti riječ la yulqi biha balen ne pridajući joj značaj i misleći da to nije nešto, ali da to bude sebeb ili razlog njegovog odlaska u džehennem. Ljudi obično kažu šalio sam se. Kada nemaju dovoljno hrabrosti da kažu istinu čovjeku u oči, onda pokušavaju to kroz šalu. A ja sam čuo jednu lijepu izreku, kaže u svakoj šali ima malo šale. Daleko više ima istine, daleko više ima zbilje. I čovjek želi slati poruku i kroz ali zna ako ga ovaj napadne i kaže pa šta to govoriš, ma ja se šalim ovaj jezik poslanik alehi salatu wasalam zato i kaže ko mi garantuje ukazujući na jezik i na polni organ ko mi garantuje za njih ja mu garantujem džennet to jest ko bude kontrolisao svoj jezik i svoje strasti da, da ih koristi samo u onome što je halal poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da mu garantuje džennet zato Druga poruka jeste da nakon bajramskih dana nastavimo dalje što više Allaha spominjati. Da što više kroz zikr, kroz sjećanje na Allaha ustrajemo u onome što je hajr. Jer danas pitaju šta je keramet, šta je posebno čudo danas, koje čovjek može učiniti muslima na zemlji. Meni se svidjelo da u odgovoru jedan spominje, danas je kaže keramet istikamet. Da čovjek ustraje na pravome putu. Jer imate dosta muslimana koji su samo periodično dobri. Kad je Ramazan, kad je Kurban Bajram, imate ih u džamiji, a nakon toga se izgube vrlo je važno da budemo ustrajni na pravome putu. Draga braćo, poruka je vrlo jasna. Mi sebi biramo sreću ili nesreću. Svojim načinom života, svojim izborom društva, mi biramo hoćemo li biti sretni ili nesretni. Koliko ćemo biti uspješni, ali je vrlo bitno da odgojimo sebe i da odgajamo svoju porodicu, da odgajamo svoju djecu, da utičemo pozitivno na svoju rodbinu, na komšije i na prijatelje jer treba ustrajati na pravom putu. I treća poruka koju dobijamo na dnu stranice gdje Allah govori o hađu i kad kaže kad obavite obrede fadhkurullah spominjite Allaha kao što spominjete vaše pretke ili više femine nasi men rabbana atina fid ima ljudi koji govore gospodaru daj mi dobro na ovom svijetu. Ili našim jezikom prevedeno imate puno ljudi koji kažu ma daj ti meni dok sam ja ovdje, a kad umrem šta me briga, ne uzubila. Jer takvi u istinu vama fil ahireti min halak, na ahiretu neće imati ništa. I kad Allah govori minkum men yuridu dunja, wa minkum men yuridu Ima između vas onih koji žele ovaj svijet i ima onih koji žele onaj svijet. Jedna grupa sahaba se čudila Allahu poslanice zar ima neko da samo želi ovaj svijet. Kad zavolite ahiret, onda shvatite da je ovaj svijet samo put koji moramo proći da bi došli do ahireta, ali da je ahiret neizbježan. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ali ima oni koji kažu gospodaru naš, daj nam dobro i na ovome i na budućem svijetu. I sačuvaj nas džehennemske vatre. Ulaike lehum nasibum mima kesebu. Oni će dobiti nagradu za ono što su stekli, inša Allahu To je najbolja skupina. I treća poruka upravo danas jeste da ustrajemo draga braćo u dovi. Da Allaha iskreno molimo, jer dova je ibadet. Ako budemo Allaha dozivali, On će nam se odazvati. Ako budemo ga za oprost molili, On će nam oprostiti. Ako budemo uputu od njega tražili, On će nas uputiti. I vrlo je važno da budemo iskreni u svojoj dovi, jer Allah la yaqbalu du'a qalbin gafilin lahu ne prima dovu nemarnog srca kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam A to podrazumijeva da jedemo što je halal, da pijemo što je halal, da se odijevamo na halal način, da idemo na lijepa i halal mjesta, da vodimo računa šta govorimo, šta gledamo, šta slušamo, šta rukama uzimamo, gdje nogama svojim hodimo i da ako smo iskreni u dovi, zasigurno Allah neće naše ruke praznim vratiti ili će nam dati na ovom svijetu, ili će nas sačuvati zla koje je istog omjera kao dobro koje smo tražili ili će ostaviti nagradu za to i uslišati našu dovu na ahiretu. Zato, braćo, budimo iskreni u svom vjerovanju i bogobojazni. Spominjimo Allaha što više često i učimo stalno dove da nam Allah podari dobro i ovoga i budućeg svijeta, da nam podari međusobnu ljubav i slogu, da učini da nam vođe budu najbogobojazniji i najučeniji i najsposobniji između nas. Molimo Allaha uzvišenog da promijeni stanje muslimana u čitavom svijetu nabolje i da promijeni stanje muslimana kod nas nabolje, da učini da osjetimo slast i zadovoljstvo uspjeha kroz našu organizovanost na pravome putu. Da nam Allah podari hair dobro i ovoga i budućeg svijeta. Amin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.